Pirmoji karalių knyga, šeštas skyrius. 480 metais po Izraelitų išėjimo iš Egipto, ketvirtaisiais Saliamono valdymo Izraelyje metais, Zivo mėnesį, kuris yra antras menuo, jis pradėjo statyti viešpaties namus. Namai, kuriuos karalius Saliamonas statė viešpačiui, buvo 60 uolekčių ilgio, 20 uolekčių pločio ir 30 uolekčių aukščio. Priengis priešais šventyklą buvo 20 uolekčių ilgio, lygus namų pločiui ir 10 uolekčių išsikišęs priešais namus. Namams jis padarė siaurus langus, Pastato šonuose ir gale buvo priestatai, kur buvo įrengti šoniniai kambariai. Apatinio aukšto šoniniai kambariai buvo penkių uolekčių pločio, vidurinio šešių uolekčių ir trečiojo septynių uolekčių pločio. Pastato išorėje buvo padaryti išsikišimai, kad nereikėtų įleisti rastų į sienas namai buvo statomi iš paruoštų akmenų. Statybos darbams vykstant nesigirdėjo nei kujų, nei kirvių, nei kitų statybos įrankių garso. Įėjimas į vidurinį aukštą buvo dešiniajame pastato šone. Sraiktiniai laiptai vedė į vidurinį, o iš vidurinio į trečiąjį aukštą. Taip jis pastatė namus ir užbaigė juos. Ir padengė namus kedro rastais ir lentomis. Šventyklos priesato kambariai buvo penkių uolekčių aukščio, sujungti su pagrindiniu pastatu kedro rastais. Viešpatis žodis buvo Saliamonui. Dėl namų, kuriuos man statai, Jei vaikščiosi pagal mano nuostatus, vykdysi mano sprendimus ir laikysiesi mano įsakymų, kad vaikščiotum pagal juos, tai aš išpildysiu tau savo žodį, kurį kalbėjau tavo tėvui Dovidui. Aš gyvensiu tarp Izraelitų ir nepleisiu savo tautos Izraelio. Saliamonas pastatė namus ir juos užbaigė. Namų vidaus sienos buvo iškaltos kedro lentomis nuo apačios iki lubų, o grindis išklotos kiparisų lentomis. Pastato gale kedro medžio lentomis nuo grindų iki lubų buvo atitverta 20 uolekčių ilgio ir tokio pat pločio patalpa, šventų švenčiausioji. Namų tai yra šventyklos, Ilgis iki jos buvo 40 uolekčių. Visas namų vidus buvo iškaltas kedro medžio lentomis su išraižytais pumpurais ir išsiskleidusiomis gėlėmis taip, kad akmens visai nesimatė. Namų viduje paruošė šventų švenčiausiąją viešpatės sandros skryniai Švenčiausioji buvo 20 uolekčių ilgio, pločio ir aukščio. Jos vidus buvo padengtas grinų auksu. Taip pat padengtas buvo ir aukuras iš kedro medžio. Taip Saliamonas visą namų vidų padengė grinų auksu. Šventų švenčiausiosios, kuri buvo padengta auksu, priekyje kabojo auksinės grandinės. Visas namų vidus, taip pat ir aukuras prieš šventų švenčiausiąją, buvo padengti auksu. Šventų švenčiausiojoje jis padarė du cherubus iš alyvmedžio, kiekvieną dešimties uolekčių aukščio. Vienas herubo sparnas buvo penkių uolekčių ir kitas sparnas penkių uolekčių, dešimt uolekčių nuo vieno sparno galo iki kito. Taip pat dešimties uolekčių buvo ir antrasis herubas. Abu herubai buvo tokio pat dydžio ir taip pat atrodė. Vienas herubas buvo dešimties uolekčių aukščio, taip pat ir kitas. Herubai stovėjo vidinėje patalpoje. Jų sparnai buvo taip ištiesti, kad vieno sparnas siekia vieną sieną, o kito kitą sieną antrieji jų sparnai siekia vienas kitą, šventų švenčiausiosios viduryje. Ir jis aptraukia herubus auksu. Visos namų sienos, tiek viduje, tiek išorėje, buvo išraižytos herubų atvaizdais, palmėmis ir gėlėmis. Namų grindis padengė auksu išorėje ir viduje, Duris į šventų švenčiausiąją buvo iš alyvmedžio, staktos buvo penkiakampės. Abejos duris buvo išpoštos herbų, palmių bei gėlių raižiniais ir padengtos auksu. Šventyklos įėjimo staktos buvo iš alyvmedžio, keturkampės. Dvejos duris buvo iš kipariso medžio, Vienos pusės duris buvo iš dviejų dalių ir kitos pusės duris buvo iš dviejų dalių. Ant durų išraižė cherubų, palmių bei gėlių atvaizdus ir padengė jas auksu. Jis pastatė vidinį kiemą iš trijų tašyto akmens eilių ir vienos eilės kedro rastų ketvirtųjų metų zivo mėnesį buvo padėti viešpaties namų pamatai, o vienuoliktųjų metų bulo mėnesį, kuris yra aštuntas menuo. Namai su visais priestatais buvo baigti pagal visus jų brėžinius. Saliamonas juos statė septynerius metus.